gune berri hortan, zien eh, webgune delakoan ikusi diat, zertifikazioen eh, aldetik, eh, mosketa geletan, teknika modernoak bat utzila. Zertutzie, hoi, eh, manea berri hoike. Bai, eh, baduk eh, e, eh, hotzan aldetik eta bon, egiaduk egoitzakuntza plantatu itela, bon, gu metre d'oeuvre bat zinez huna, jarraik egitiko beharazen bezala. Egoitzantako egiaduk e, importantuk hotza, supoz agibatek behardik e, edo haste batez edo kajik hamustegunez egon frigoetan muztuk izan gabe, trendetarzun antako izigarri importantuk, eta eh, heben uh, izigarri untxan platatu hartako, agi eh, uh, izigarri untxego itenduk, eta trendetarzun antako ahaldiak usten uh, aiza haste bat edo hamuste gunez, uh, frigoetan muztu gabe, eta uh, gehu eta habuk klientek nahi die bai hoi, nahi die lekuko agaza, uh, nahi die zerbait untsa um, mm, kondizionatuik, nahi die bai hoi eh, amini bat agihoi uh, eh, nahi diuken amini bat frigoetan egon ondun hamustegunez, suposa, uh, eh, agia entredetakzun antako, eta hor, holako egoitza batetan, egaduk uh, eh, teknikak bat utudugula horren egiteko, eta geho bat itiago beste teknikeri bat ebai, uh, eh, eta agian, uh, paske bon, azpi babadialaik edo karkasa bat, karkasa bat enerdien zortukatzeko, behadik lehen eskuz edo bizkarraz egiten gina, oai bat itiago uh, bat karkasen altxatzeko, eta hola langilen lanan aizatzeko, eta hoi kanbio handi batuke bai. Eta fresko tarsuna ipatzen behin, bai guk elkarrezketa hor egiten diagio langilean sukaltin, langunetik aparte do, baina bai, ebene bai fresko egiten du, nahiz eta kampun isigari beho egin. Hoi lekuko zuen E, bestale behaz, zientxaltzailen aletik, bai, sukaltaritza, ohizko arategietan, hagi handizkaiak, eta talde sukaltaritza dutzie, zien lagu sailak edo, e, bezeroen aletik. Istoki, azken talde hoi, talde sukaltaritza hoi, ez garatzen, e, ez teak isiatzen lekuko e, moskinak habo, garatzea. habo garatzia. Bai, eh, klienten aldetik, eh, bon, guelehen klientatutuk guano eh, uh, jatetxe um, habosik famatuzka dien jatetxe handi hoitan, egaduk hor badiagud espedida hunbat sustuta surkian. Eta uh, gue helbuiaduk, lehen helbuiaduk huano horren uh, emendatzia. Eh, uh, asuia zinez ezagututik hor paiz alte hortan eta beste uh, Frantzian eta Europako rejumetan uh, jate txihandi hoitan eta leku hoi behar diaga txiltoki begiatu edo askartu salu eh, uh, egitez eta gue, agertzez uh, eta um, promozioan egitez sail hortan hori gertuk importantuk. Geo uh, egiaduk uh, azken urte hoitan emendatuduk ebai uh, talde xukal tarintza, raiten dian bezala, uh, kolegiuk, liseuak, ospitalik ego ba, amini bat hasten tutuk, eta hortan egiaduk badu mugimentu bat oai, badik erraniok hamar bat urtepu, Uh, eh, hasi diela mini bat uh, eh, lekuko agian komendatzen hoi hartino beti merkeni latu juten zutia eta hoi importantuk uh, eh, lekuko agian proposatzia badik leku bat kartieleko agiak uh, holako mm, restaurazioen batetan eta hoi importantuk guetako hartzan dialaik behi bat edo sahal bat batutuk uh, pieza zumbait ez tienak igaiten esatetxe handi hoitan eta behartuk beste nuapaiti gori uh, ste kaxe edo bourguignon eta hola ekilibrio baten bat saltzapenetan maiteko behadik klientotaik eta bon, nonbait saltza bat badiak bat batzia badik deja hogei urte haigela ikertzen merkatu hoi eh, kolegiu, eta hoiko eta hoi uh, eh, eh, beneficioko hoi tiatzen titiak zen eta baduk uh, mugimentu bat talde xukatarritza horren hausik txerkatzen digeguk eta habo Uh, guneko edo tokiko agia. Justoke hasiz, eh, be dagun xede sumaiten aipatzen, besteik badu zieia? Bai, uh, xedetan eh, badu, paketa, uh, egia duk hoai... Uh, amini bat uh, desafiua duk uh, egoitza horren pakatzeko beharko ja uh, preforsta um, agia untsa baliatu eta behar diag justut uh, aideja erran ni bezala guelek hi azkartu jate jatetxe handi hoitan hek beti e, bom, ahalba da soz busi bat agapartekatzen labaier, uh, e, merkatu hor eta nezartez duk e, e, beneficio bat egiten, eta hor behadiak uh, agajun, hen ganat, eta komertsial mailan Habo terrenan gainen izan, uh, eh, arra merkatu hoi ikertzeko eta emendatzeko. Geo eh, behikin eta sahalkin, beti ikertzen jagu saltzeko modela berri zumbait. Bon, Egia ge, geuk eta habo saltzen jagu hebenti heben susenka ebai. Eh? Bon, jentek ahaldi edaitzen ahaldi ebenkoli egin azten eh, kooperatibai. Uh, Segur dukek hebenko agie ukenen diela. Hoi, euh, mendatzen duk ezerki, eta gio euh, horre bai jatetxetan txaltzen diagu, amini bat hoi euh, bat itiagu grande surfaz delako hoitaike bai, mena bon, ez mena bat bat duk merkatu bat, mena behar dit txustut, txustut, eta habu terrenan gainen izan agian agien proposatzeko eta gu e laboien lanen baliatzeko. Eta bai hatik langune berri horren uh, eh, bizita proposatzen eta hortako lehenik hamar mila neurri igan behar txikitiak zaposkik eh, eta behar zineko egin Eta hor dian, bai, pierru ruti hekilan jarrekitzen diagu hor eta nun agia behin zaindun zuvid eta hola begiatzen meitugu espedizioni egin beno lehen lehen azken pieza duk haben eh, Haben die Tiago Robegatzen äh, uh, Stokoetan. Hala. Expedition ja iganik, hoch nun gitzake? Ebe heben uh, lehen txalan, uh, nun uh, suiek Eta justo kantin uh, badiago behikia nun musten miti eta sehalkia. Ah, ze asurkia ez du bergunian? Ez, uh, hoi zehele uh, dezue uh, nahi uh, Estrangeilat eta hola ekspedizion egiteko, ahalaz eh, behez alba guntin egiten. Hase, ah, hori japonesen neugriak? Bala, eh? ba, justu japonesen tako, bai. Sekula partitzen magia se juzki. Bo, talangelik ikusitutak joan muzten, eta hor duk uh, eh, hatxarri hor din? Bai, heben duk hatxarri, heben duk frigo horietan egoiten uh, be puzkako uh, hunki beno lehen, heben eta pieza hau uh, prefosta horretako ebehez, Sehalki eta behikia eta justo kantina xurkia. Kase hiltegitik horatilek, xuxenka eh, uh, heben ezartentu zi edo? Bai, xuxenka ezartentiak, uh, eh, etiketa libet ezartentiak eh, hiltze egunak eta hola, eta gaur ezartentiak ahun frigo horietat. Eta hietako langile gisa, eh, zer duk langune berri juntan? Be kambio deja langilik oro algarrik egutuk. Eh, nahidikagan eh, badela gainti batetan eh, lan habosek ahalgutek agun gaintitzen beste gaintilat, asurkitik behikilat edo behikitik asurkilat. lehen hoi gina uh, hurruzka beginen, bagina abatoak kantu batetan guntia gu asurkin eta behikie beste bu antzia. Odin deja hoi lehen gaiza ezigarri untsatu etako, algarrik eutuk eta geho Mentuz gihauna gi kolukeite, ez duk beste hainbeste agi eta eta hobeki se pentsatzen jakun txerbik otu gune eh, goe agi kola beno lehen. nik uste bai klima untsa behatzen jebe, az bai, heben fresko egiten dira. Bai, bai, bai. Teltu bat hoztako jo nengutzak ebentik. Bai, bala, jo ki izin behita. Bo eskerik hanitz, eta berriz arte. Ez duk zen, adia.